Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Ասում են, թե Սիցիլիայում այդ նահրաբխի ստորոտներում մի հրաշք բույս է ապրում, ջինեստրա աղջկական անունով։ Այդ բույսը իբր մարդիկ ցանում են սառած լավայի վրա եւ նա իր մետաքսե արմատների համբերությամբ փխրեցնում եւ ի վերջո խոնավ սևահող է դարձնում, կարծր ապարաժի փոխված լավան։ Հերրավոր քարեղեն մի երկրի զավակների հույսերից ծնված երազ է Ջինեստրան, թե իրոք կա, ապրում է այդ հրաշք բույսը, գրել է Վարդգես Պետրոսյանը իր հայկական էսքիզներում։ Կա այդ հրաշքը եւ Հայաստանում։ Դա մեր ժողովրդի սերն է, որի զորությամբ հող են դառնում ապարաժները մեր սիրելի լեռնաշխարհում, նկատել է մեծանուն գրողը։ Իրավի այդ հրաշքը բաց դուռ է մեր երկրի համար բոլոր ճակատագրական պահերին եւ հայ ժողովուրդը հառնել է բոլոր փորձություններից։ Ինչպես էլ հայերս անվանենք մեր հոգու կորովն ու կենսասիրությունը դեպի լույս ձգվող մեր հայացքը մեր հայրենապաշտությունն է։ Այդ է վկայում մեր պատմությունը։ Երբ Հայաստանը տրոհված էր եւ կործանվում էր ժողովուրդը, Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց իր տարերը, ու մեր Այբուբենը իր ծննդով ավետեց նոր երկրի ծնունդ։ Երբ ավարայրում է ժողովրդի հավատքի անկախության բախտն էր վճռվում, այ ժողովուրդը ճշտամուն դիմակայեց իր միակամությամբ ու միասնությամբ։ Երբ մեծ եղերնը ամայացրեց մեր հայրենիքի մի մասը, ազատության ոգին երկնարակ եղավ, բայց չհեռացավ ու թևատարած մնաց Հայաստան աշխարի վրա։ Եվ 88-ին, երբ մեր սրտերից վրեժի ու ցասման կայծեր ելան, այդ ոգով զորացած գրակ դարձան եւ դարավոր ճշնամուն արժանի հակահարված տրվեց։ Աշխարհ եկավ ազգային ազդագրական շարժում, իբրև ողջ հայության մեծ երազանքի իրականացման մի արար եւ հենց իր ազատությանը տեր կանգնած Արցախում հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը առավել զոր հնչողություն ունի։ Ոչ վաղանցյալում թուրքը նոր ցեղասպանության նպատակ ուներ՝ ամայացնել հայկական կղզիակ Արցախը, որ դեպի Հայաստան ճամփան կարճանա եւ Արցախում կազմակերպվող տարաբնույթ միջոցառումները, գիտաժողովները իրենց մեջ անցյալն ու ներկան ամփոփելով նաեւ մեր ժողովրդի ապագայի տեսլականն ունեն։ Մեծ ոչերի 100-րդ տարելիցը անմեղ զոհերի հիշատակի ողեկոչումն է ու հայրենապաշտության կոչ ապրողների սողված։ Օրերս Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի գիտական նիստերի դահլիճում կայացած գիտաժողովը առանցնացավ քննարկվող թեմաների լայն շրջանակով։ Ներկային Արցախի քրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասրյանը քրթության ոլորտի պատասխանատուներ, Արցախի տարբեր բուհերի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, գիտաժողովը բացեց համալսարանի ռեկտոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանը։ Նա նշեց, որ այսօր մեր ժողովրդի արժիվ ծառացած են տարաբն անհնույթ մարտահրավերներ եւ չնայած խրթին իրավիճակին մեր ուշադրության առանցքում են հայոց ցեղասպանության եւ Արցախի հանրապետության ճանաչման խնդիրները։ Արցախի կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասարյանը հրապարակեց նախարարության ուղերձը ուղված գիտաժողովի մասնակիցներին, ուր մասնավորապես ասված է. 100 տարի անցել այն ուղղական օրից, երբ երիտասարդական կառավարությունը որոշեց արդեն վաղուց սովորական դարձած հայերի հանդեպ իրականացնող հալածանքներից եւ ահաբեկումներից անցնել կոնկրետ քայլերի հայերին բնաջնջելու, այսինքն իրականություն դարձնել Հայաստանն առանց հայերի ծրագրին։ Ինչպես ցույց տվեց դեպքերի զարգացման ընթացքը, Թուրքերը չափազանց լավ էին ուսումնասիրել իրենց կողմից իրականացվելի քայլերը, մեխանիզմներն ու գործիքները։ Նրանք վստահ էին, որ ոչ ոք իրենց չի սաստի, չի կանխի իրենց ռեժային ծրագիրը եւ դժբախտաբար սխալվեցին։ Իրականացվեց հայերի կոտորածը, որ պատմության մեջ պիտի դրոշվեր 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն չարագուշակ անունով։ Ըստ էության թուրքերը այնքան վստահ են իրենց հաշվարկներում, որ եղերնից 3 տարի անց 1918 թվականին թուրքական մեմլեքետ քերտը գրում է. Ինչ Արաքսից այն կողմ հայերն ուզում են հայկական հանրապետություն ստեղծել, այսինքն ուզում են վերելների հանրապետություն ստեղծել։ Այո, Թուրքի ցինեկությունն ու դիություն սահմաններ չունի։ Եվ ոչ միայն այդ, այլև հետագա տարիներին հերո տարի շարունակ Թուրքիան շղթում է, Թուրքիան մերժում է Թուրքիան ուրանում է իր գործուն վարժահարությունը։ Եվ թուրքական ցինիկությունը հասել այն աշխարհի, որ այդ երկրի նահանգը ոչ միայն առաջարկել է ստեղծել պատմաբանների հանձնաժողով իրենց գործը քննելու համար, այլև հրավիրել է Հայաստանի Հանրապետության նահանգահի մասնակցելու ապրիլի 24-ին Թուրքիայում տեղի ունենալիք Կալիպոլի ճակատամարտի հայրենական դյուրած միջոցառմանը։ Դերն է մեջ բերել նահագան Էրդողանի Սերժ Սարգսյանի պատասխան նամակից մի հատված։ Ինչ նպատակ է հետապնդում սա եթե ոչ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը հայոց ցեղասպանության հայրենիա տարելիցի միջոցառումից շեղելու բարձունակ նպատակ։ Մինչդեռ մինչև միջակայքի միջոցառում նախաձեռնելը պետքան շատ ավելի կարևոր պարտականություն ուներ սեփական ժողովրդի եւ ոչ մարդկության հանդեպ, այն է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դատապարտումը։ Մենք այդպիսի հանրաժողովների կարիք չունենք, որովհետև նման պատերը չեն քննարկվում, որովհետև հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ փաստերը ճշտում են եւ արդեն մենք դա շարունակ։ Բացից նշվել է հայերի ցեղասպանության ճանաչումը կապի աշխարհին անհրաժեշտ էր առաջին հենց իր համար, հետագա ցեղասպանությունից ապահովելու համար։ Իրավի եթե հայերի ցեղասպանությունը ժամանակին դատապարտվեր, եղի չէր ունենա հրաների ողջունությունը։ Այսօր չէին լինի Կամբոջայի, Ռուանդայի, Դարֆուրի եւ այլ ողբերգությունների հաստատողությունները։ Այո, անպատվելիությունը նորմալ չանիկներ է ծնում։ Դերևս 1931 թվականին գերմանական թերթից մեկին տված իր հարցադրություն ինքները հայկական եղերնը դիտում է այլ ազգերի հանդեպ կրկնելու հնարավոր տարբերակ։ Սա մի յուրատեսակ ուղեզ է ոչ միայն Իրանին, այլ քաղաքական աշխարհին, որովհետև արդեն 1939-ին նույն ինքները պետք է հայտարարեր գլուր աշխարհին, ով է ի վերջո այսօր խոսում հայերի բնաջնման մասին։ Մեր հայրամյա ողբեկության դասերը միայն մեզ չեն առնչում, այլ տարածաշրջանին, համայն մարդկությանը, որովհետև այն վաղուց վերածվել է մի յուրատեսակ խորհրդի ուղված աշխարհին, որ անհրաժեշտ է զգոն լինել գոնե երրորդ հազարամյակում անտարբեր չլինեն ուրիշի ցավի նկատմամբ, որ համատեղ ջանքերով միայն կարելի է պայքարել ցեղասպանությունների դեմ հետագայում դրանցից խուսափելու համար։ Համոզված եմ, հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի շրջանակներում ընթացող ցույց գիտաժողովը եւս իր ներդրումը կունենա ինչպես հայոց ցեղասպանության ճանաչման, այնպես էլ մեր ողջ ամրությունը ցույց տալու գործում։ Այնուհետև գիտաժողովը իր աշխատանքը շարունակեց զեկուցումներով։ Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Հարությունյանը հանդես եկավ Արեմտահայ դպրոցը հայոց ցեղասպանության տարիներին 1894-1923 թվականներ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Բալայանը Պանթուրքիզմը եւ Պանիսլամիզմը հայոց ցեղասպանության գաղափարախոսություն։ ԼՂՀ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը, «Վանը իմ պապենական քաղաքն է», պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ռոնա Բալայանը, «Մեծ եղերնի արդար Տատաստանի հայ վրիժարուները», պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Շուշիի Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավար Մհեր Հարությունյանը, հայկական ցեղասպանության թուրքական քաղաքականության դրսևորումը Շուշիում, բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Տաթևիկ Սողոմոնյանը հայոց ցեղասպանության թեման համաշխարհային գրականության մեջ թեմ թեմայով։ Բարեկամներ, բամբերի օրվա թողարկմանը կանդրադառնանք մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Հարությունյանի ներկայացրած Արեմտահայ դպրոցը հայոց ցեղասպանության տարիներին 1894-1923 թվականներ զեկուցմանը բանախոսի պատմական տվյալների հիման վրա կառուցված խոսքը հետաքրքրությամբ ընդունվեց գիտաժողովի մասնակիցների կողմից։ Այս պատմությունը հայոց պատմության մեջ մտավորվեց հայ ժողովրդի զանգվածային մոտորակների ցեղասպանության ժամանակաշրջան։ Հայեր օտար ուսումնասիրողների հետ համագործակցից լինելով եւս մեկ անգամ ընդգծենք, որ հայերի ցեղասպանության պատմական անդերշելի փաստը, ինչպես մատնանշում է ակադեմիկոս Մկրտիչ Մերցյանը հայոց ցեղասպանության անհերքելի փաստաթղթեր ուսումնասիրությունում, ոչ թե կոնկրետ 20-րդ դարի սկզբի ոչինչ կարելի է դիտարկել, Այլև փաստեր, որ նրա արմատները մխոչմատ է եղել դերևս նախորդան։ Պատմական իրավական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թուրքական իշխանությունները դեռ վաղուց էին դիտարկում բռնազավթած հայկական տարածքներում իրենց գերակայությունը ցանկացած ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Եվ հենց այդ պատճառով ոչ միայն հետևողականորեն իրականացնում էին հայ եւ այլ քրիստոնյա ազգերին անասերի տանը դերի տակտնկիտ երևում, այլև արևմտյան Հայաստանի էթնիկական դիմակիրը փոխելու քաղաքականություն, զանգվածային ճարտերի, հայկական բազմատարյան մշակութային արժեքների, կրթական ու ցավարական օջախների ոչնչացման եւ տեղաբնիկների ցուցակնելու միջոցով։ Ընդ որում, հայկական հարց տնտեսականապես լուծելու համար Օսմանյան կայսրությունը որթե գրեց նաև հայկական տեղանունների առավաղման կամ անանափոխման քաղաքականություն։ Մատնանշում է Լևոն Սահակյանը տեղանունների թուրքացումը Օսմանյան կայսրությունում եւ հանրապետական Թուրքիայում գրքի առաջաբանում։ Արևմտահայ դպրոցի պատմությանը ներկված ուսումնասիրությունները նկատի ունեն Աշակ Ալբայաջյանի պատմություն հայ դպրոցի Գրիգոր Նազիկյանի արևմտահայ դպրոցի մանկավարժական միրգը Աբրամ Մոսիսյանը Հովանգստան հայ դպրոցի մանկավարժության պատմության եւ ուրիշներ։ Վկայում է, որ Թուրքիայում հայ քրթական գործը սկզբնական շրջանում գտնվում էր մահմեդական հոգեվարականության իրավասության տակ եւ տարիահեղ կրոնական բնույթ էր կրում։ Արևմտահայերի աշխարհիկ նոր դպրոցը ստիպ առանձնացրեց ճորոտ արևելքերին, երբ ծերիվ երրորդը արտոնեց հայոց հոգևոր առաջնորդներին, եկեղեցիների կից դպրոցներ բացել։ Արևմտահայ կրթական համակարգում որոշակի աշխոյություններ նկատվեցին հատկապես 19-րդ դարեստուկներում, երբ կրթության բարելաման գործը իբրև ներեցրել թեմի առաջնորդ Կարապետ Մալաջյանը։ Նա հոգևոր գործիչներին պատվիրեց եկեղեցիների գլիտը պրոտեր բացել և հոգալ առաջին դրպրոցների ծախսերը, ըստ պաշտոնական տվյալների համարատվություն ազգային կենտրոնական վարչության 1872-1908 թվականները մաս 4 1870-1873 թվականների Թուրքիայի գործում էր 450-ից ավել հայկական դպրոց, ավելի քան 24000 աշակերտներով, իսկ դասավանդող ուսուցիչների թիվը հասնում էր 1200 պատմաշրջանում արևմտահայ դպրոցի արժեքային համակարգում բարձրև հատում խաս գյուղի, վանվաստորականի, օրթա գյուղի, կարինի, էրզրում, արմաշի, ադանայի, կեսարիայի, մարաշի, Մակրտիչ Խրիմյանի ստեղծած հոգևոր ուսումնարանի եւ այլ ուսումնական կրթօջախների դերը արևմտահայ դպրոցի մշակույթի մանկավարժական մտքի զարգացման գործում։ Հայոց մեծ եղերնը միլիոնավոր զոհերի կորուստով նաև հայ գիտակրթական կենքի մեծ խզումը եղավ։ Ամայացավ Արեմտյան Հայաստանը ոչ միայն ֆիզիկապես, կործանվեց հոգևորը, ժամանակներն իրար կապող կրթական ու մշակութային հզոր ժառանգություն, որը հայ ժողովրդի ինքնության ծննդոց մատյաններ, գրի ու դպրության սքանչելի տաճարներով։ Չնայած Աբդուլհամիդյան վարչակարգի խոչընդոտներին ու հալածանքներին, արևմտահայերի կրթալոցավորական գործը շարունակում է իր որոշակի առաջընթացը։ Դրա բար օրինակը կարող է հանդիսանալ այն փաստը, որ Միացյալ Ինտերություն հայոցի ջանքերով 1884 թվականներին արևմտահայ գավառներում բացվեց շուրջ 24 նոր դպրոց որտեղ դասավանդում են 115 ուսուցիչ եւ սովորում 2822 աշակերտ աշակերտուհիներ։ Ինտերեսյոնը այդ վարշարանների համար տարեկան ծախսում է 3000 օսմանյան ոսկի։ Արևմտահայ կրթության կազմակերպած զարգացման գործում արժևորում ենք նաեւ հայ առաջադեմ երիտասարդների նախաձեռնությամբ ստեղծված կրթամշակութային մշակ ընկերությունների ու կազմակերպությունների դերն ու նշանակությունը Նրանց գլխավոր նպատակը հայկական տարբեր գավառներում դպրոցների ստեղծումն ու խորհրդական տարածումն է։ Երբան Պողոսյանի պատմություն հայ մշակութային ինտերեսների ուսումնասիրության ծրագրերի համակարգ 1850-1850 թվականներին Արևմտյան հայ ավտարում գործում են 12 կրթամշակութային ընկերություններ։ 19-րդ տարի 90-ական թվականների եւ 20-րդ տարի սկզբների համիդյան վարչակարգի դաշնությունների ուժեղացման հետևանքով ավելի է ծանրանում արևմտահայերի ինչպես սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, այնպես էլ կրթական կյանք հակվեցին մի շարք կրթասիրական ընկերություններ եւ ազգային որոշ դպրոցներ։ Արևմտահայությունը ներքան կերպորտադրել վերջնական օրգի փրկելու հայկական դպրոցը եւ պահպանելու ազգային նշանակները։ Հայոց ցեղասպանության տարիներին արևմտահայ եւ արևելահայ հոգևոր գործիչների ջանքերով ստեղծվեց որ անապաստան երեխաների օգնող նպաստից հանձնաժողով։ Համաձայն հանձնաժողովի հաշվետվցակի 1896-1908 թվականներին ստեղծվեց 35 որբանոց, որոնք ունեին իրենց դպրոցները, օրինակ 1903 թվականին հանձնաժողովից նպատ ստացող դպրոցների թիվը հասնում է 92-ի։ Արևմտահայության համար այդ ցանը ժամանակահատվածում իր ազգանվեր գործունեություն է ծավալել Արմաշի վանքի դպրոցը, որի գերակատարությունը պատմագրության մեջ համեմատվում է Արևելյան Հայաստանում կուրսիա բնակավարում մեր գործունեություն ծավալած Էջմիածնի Գևորգյան Չեմարանի հետ։ Այստեղ բարձր հիմքի վրա է դրված հայագիտական առարկաների դասավանդումը Մինչև 1914 թվականը շուրջ 221 վճարամատներից միայն 39 հոգեօգնություն ունեն։ Մյուսները իրենց ներդրել են մանկահոգական գործունեության։ Գրիգորի Հարությունյանը իր խոսքում հիշատակեց Արիմտյան Հայաստանում կրթական գործի մի շարք նվիրալների անուններ։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված գիտաժողովը նաև մեր խոնարհումն է հայ ուսուցչապետերի հիշատակին, ովքեր հայատյաց Թուրքիայում անտեսելով բոլոր արգելքները կարողանում էին մեծագույն ջանքերի շնորհիվ հայկական դպրոցներ բացել ու հայ երեխաներին ազգային կրթություն տալ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում Արմտահայտ դպրոցների պահպանման ու պահպանման հետ կապված ամենածանր ու դժվարի խնդիրը դպրոցների նյութական ապահովությունն է եղել։ Դպրոցների պահպանման կարևոր աղբյուրներից մեկը մասնավոր նվիրատություններն էին, որոնք կատարվում էին բազմական ձևերով։ Այս տեսանկյունով կարևորվում է արմտահայտ մտահարուց Գևորգ Աղա Միսրյանի ազգանվեր գործունեությունը։ Նա իր միջոցներով կարի քաղաքի ծայրում գնել է երկու մեծքենյակ ազգային դպրոց բացելու նպատակով։ 1889 թվականին արդեն ացում է հայկական վարշարան, որն է փորում է Լեզ Մարելարի անունով իր միջոցներով Գևորգ Մստրյանը հայաշատ վայրում բացել է նաև վեց վարշարաններ, որտեղ սովորում էին շուրջ 1908 աշակերտ տասավանդում 71 ուսուցիչ։ Ուշագրավ է նշել նաև Ռուսահայ համանքի մեծահարույց բարերակ Մկրտիչ Թանասարյանի ազգանվեր գործեյության մասին։ Իր միջոցներով Կարիմ խաղակում, Էրզրումում հիմնադրում է իր անունը կորող վարշարան, Թանասարյան վարշարան Մասնակաշատ դեզվաբան Հրաչ Արաչարյան այդ վարժարանը դասավանդել է 1894-95 թվականներին։ Աչարյանը իր հուշերում դառնությամբ է հիշում այն օրերը, երբ թուրք դահիշները վարշարան արել էին թտանութային գրակի տակ։ Անվանի լեզվաբանը նաև ցուցակ հայերեն տեղագրած Ծանասարյան վարշարանի հուշերում մատանշում է, որ Ծանասարյան վարշարանը ուներ հարում գրադարան մատենադարան հայերեն եւ օտար լեզուներով 4806 գրականություն իսկ Քանազարյանը Մաշարինի կտակը նաեւ հայերեն եւ այլ լեզուներով տպագրի ձեռագիրքի ազնական մատենադարան շուրջ 4300 քառակուսի գրականություն ուշամատյաներ գրադարանի ընդհանուր ֆոնդում առանձնագիր տեղ է գրավում ավելի քան 66 ձեռագրեր որոնց ցուցակը կազմել է Աճարյան դիտեմ նշում որ Զանազարյանը նաեւ հավաքանի մեր թվականներ է տրամադրել Արցախի թեմի դպրոցներում Չնայած արևմտահայության համար քաղաքական ծանր պայմաններին, Ցանասարյան վարդանը կարողացավ տալ հարյուրավոր շրջանավարտեր, ազատ նատակներ թվականի Ցանասարյան վարդարանը կարելի հոգևոր առաջնորդի կարգադրությամբ փոխադրել Սեբաստիան եւ որտեղ միջապայով մեծ եղել որի դողդարձ համար ժարանը աշակերտերի ուշների մեծ մասը, իսկ ոչ մնացածների թիրուտան եղան աշխարհով մեծ Վերոնշյալ այս պատմական փաստերը հանդիսանում են խորհրդաններ Արևմտյան Հայաստանում այդ փոխկերպական ժամանակաշրջանում բազմաթիվ հայկական դպրոցների արկայության մասին։ Սակայն մեծ ցավով նշենք, որ Օսմանյան կայսրությունում եւ Ջեմալական Թուրքիայի իրականացրած հայ բնակչության զանգվածային ոդորատների ու տեղահանությանը համընթաց Համիդյան երիտուրքական Ջեմալական վարչակարգերը կախանպատված եւ ծրագրավորված կերպով իրականացումների նաեւ մշակութային եղեր ձգտելով որ չացնել նաեւ հայկական քաղաքականության յութական բոլոր վկայությունները որոնց մասին է վկայում բազմաթիվ պատմական եւ իրավական փաստեր։ Ազգային դպրոցները մեծ եղել են տարիների ստիպված են հատարացնել իրենց գործունեություն, իսկ հայ մտավորականության մեծ մասը զորքած մեծ եղել են։ Հայ ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգության նկատմամբ երիտուրքերի որդեգրած ոչնչացման քաղաքականությունը շարունակվեց նաև քեմալականների կողմից 1920-23 թվականներին, քանզի դրանք իշխում էին որպես հայ ժողովրդի ներկայության անցանկալի վկաներ։ Հայկական հարց հանրագիտարանի Երևան 1996 տվյալներով հայոց մեծ եղելի տարիներին ավելեց ավելի քան 66 խաղաղ ու ավար, 25000 գյուղ, 2350 բանկ ու եկեղեցի, շուրջ 15500 դպրոց եւ այլ մշակութային արշավներ, ճշմարտ տեղեկությունները եւս մեկ անգամ ապացուցում են այն պատմական ճշմարտությունը, որ չնայած ուսումնասիրող ժամանակաշրջանում արևմտահայերի ծանր պայմանների հայ մշակույթի ներյալ գործիչները շարունակել են իրենց ազգանվերուցավարական գործունեությունը եւ ստեղծել ազգային հետաքրքրական ոճակներ Հայոց մեծ եղերնի զոհերից յուրաքանչյուրը ունի իր իրական պատմությունը, սակայն ցավոք նույնիսկ 100 տարի անց մինչ այսօր էլ անհայտ ու անանուն շատ շատերը կան։ Աստծո որդիների պես նրանք անցել են Գողգոթայի ճանապարով, կուլ գնալով դարավոր ճշնամու գեր եթաղանին, մահվան քարավաններին։ Նրանք իրենց հոգու ասուպը թողել են մեզ, որ այսօր աստղազարդ երկնակամարն անգամ հիշեցնի վրեժի ու արդար հատուցման մասին, որ կարողանանք մարդկության Սարգսյանն ասել. «Ինքնափրկությունը հրաժարումն է հայոց ցեղասպանության օրացումից»։ ավարտվեց բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը